produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, February 2008. John, chapter 15. Εγώ είμαι αμφιλός η αληθινή και η πατήρ μου ο Γεωργός εστιν. Παν κλίμα εν ημι μη φερόν καρπών έρι αυτό και παν το καρπών φερόν κατέρι αυτό ενα καρπών πλοίον αφέρει. Ήδη μης κατεριέστη διά των λόγων ον λελάλικα ημίν. Μην εν ημίν, κατός το κλίμα ουδίνατε καρπον θέριν αφεαυτού εάν μη μένει εν τι αμπέλο, ούτως ούδε μη εάν μη μενιτε Εγώ ημί η αμπελός, ημίς τα κλίματα. Ο μένον εν καγὸ ἐν αυτό, ούτως φέρει καρπον πολλήν, ότι κορίσε μου ούδιναστε ποιήνουδεν. Εάν μη της μενή εν ημί, ευλήθη έξω, ως το κλίμα και εξηράντη και συνάγουσιν αυτά και εις το πύρ βάλουσιν και οικέεται. Εάν μείνετε εν ημί και τα ρήματα μου εν ημίν μείνει, ο εάν τελείτε ετήσαστε και γεννήσετε ημίν. Εν τούτο εδοξάστε ο πατήρ μου, να καρπον πολλήν φέρετε και γεννήστε ημιμάτητε. κατός ηγαπησιν με ο πατήρ, καγώ ημάς ηγαπησα. Μείνατε εν τη αγαπητή εμεί. Εάν τα σεντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγαπή μου, καθώς εγώ του πατρός τα σεντολάς τη τήρηκα και μένω αυτού εν τη αγαπή. Ταύτα λελάλικα ημεν, να η καρά ημί εν ημινή, και η καρά ημών πληρωθεί. Αυτή εστιν η εντολή ημί, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς αγαπήσα ημάς. Μίζωνα ταυτής αγάπηνου ουδής εκεί, ή να της την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Εμείς φίλοι μου έστε, εάν ποιείτε ο εγώ εν τέλω με ημίν. Ουκ έτσι λέγω ημάς δούλους, ότι ο δούλους ουκ είδεν τι ποιεί αυτού ο Κύριος. Είμαστε ήρικα φίλους, ότι πάντα οίκουσα παρά του πατρός μου εγνώρισα ημίν, εμείς με εξελεξάστε, αλλά εγώ εξελεξάμιν μας και ετήκα ημάς, ενα εμείς υπαγείτε, και καρπον φέρετε, και ο καρπός ημών μένει, ενα ότι αν ετήσετε τον πατέρα εν το ονόματι μου, δω ημίν. Ταύτα εν τέλω με ημίν, ενα αγαπάτε αλληλούς. Ή ο κόσμος ημάς μισή γινώσκεται ότι εμεί πρώτον ημών με μισήκεν. Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει ότι δε εκ του κόσμου ουκ εστε, αλλεγώ εξελεξάμινοι μας εκ του κόσμου, δια τούτο μισή μας ο κόσμος. Νημονεύεται του λόγου εγώ υπόνιμην, Ουκέστην δούλος μίζων του Κυρίου αυτού. Η εμέ διώξην και ημάς διώξουσιν, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερον τηρήσουσιν. Αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν εις ημάς δια το όνομα μου, ότι ουκ είδασιν τον πέμψαντα με. Ημί ήλτον και λαλίσα αυτής αμαρτίαν ουκ «Νιν δε προφασίν ουκ έχουσιν περί της αμαρτίας αυτών, ο εμιμισόν και τον πατέρα μου μισή, ή τα έργα μη πείσα εν αυτής, αουδής άλλος αμαρτίαν ουκ ήχωσαν. νιν δε και εωράκασιν και μιμισίκασιν και ημέ και τον πατέρα μου, αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο εν το νόμο αυτόν γραμμένος ότι εμισήσαν με δωρεάν. Όταν έλθει ο παρακλητός ο εγώ ημίν, παρά του πατρός. Το πνεύμα της αλητίας, ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί μου. Και εμείς δε μαρτυρείτε ότι με τη μου έστε.